Nafartarak oroimen historikoa lantzen, irureun bat ikasle oinez abiatu ziren uh, astezkenean iruñatik urepelera eldu arte, eh, eta hori beraz piaramunean eguerdiarekin, duela larogei urteko gertakari bat oroitzeko frankismo garaiko eskabako presondegitik abiatu ziren garaian orotara zazpireun eta larogeita ama bost pertsona, pertsona oinez eskapatu ziren guti ziren ere hortik bizirik atera zirenak gurekin urepeleko hauza peza Michel Lernaga, arratsaldeon? Bai, arratsaldeon zuerik. Eguerdi aldean, agertu dira beraz eh, ikasleak, horostegun eguerdi untan, nola pasada lehenik? Ba, ba Arrasongi, bai, beraz, horren eh, bat ere bazuten, horren eh, bat terditan, eh, heldu dira, beraz, gazteak, e, bat edo gazte, ikasle, ikaste ziren, uh, garralako eta um, bilaba eta iruineko eta alde hortarik etorriak. Eta, ara, Uepeleko plazara heldu dira. Eta horien horien erdian, horien horiekin batean ere bat delako, uh, ieslari bat zetorri baitzen uepelera, eta haren haren alaba. Hmm. Eh? Haren alaba ere hor zen, eta e, eh, bara, mintzatu da, eta egin du bere, eman du bere lekuko hmm. bai. eh, bere alaba, hori zen uh, Fernandez, ez? Hori zen Jobino Fernandez, beraz uepelera heldu zena, uh, goi urte, eh? orai zuzen, e, eskapaturik e, zen, eta e, eh, iru ziren, e, beraz, ura, unat basen fajora eldu zirenak, eh, handik, eskapakuta, mhm. eta iruetarik bat, beraz, urepelera eldu zen, arribatu zen. Mm. Eta hemen lagundu zuten urepelen, eta gara. Ah hogei urteko gizona, beraz, uh, bakarrik geldu bai, zena. Mhm. Bai. Amairu eguneko, amairu eguneko martxabaten ondotik, ez? Ara, amairu egun eh, egin zituen eta arribatu zen beraz urepeleko karrikara, berakala erraiten du, urepeleko karrikan arribatu zela, eta hor, lagundu zuten. Eh, ez dakigu zuzen zein etxeta, menan uste dut uh, ala karrikan zela hori, karrikan plazan, eta hor, Arak erbitu zuten, erbitu baizuen behara, zehu haure, erbitu eta jatera ere eman zakoten. Eta berak erraiten du, e, biziki jantzuela eta aurrak bazirela bere inguruan behar zaudenak e, zoma jaten zuen, biztan da, gozetua, arraildua baitzen. E, eta ara, horik beraz berriz pisturitugu horik kapen horiek denak. Bai. Mm Frankismo garaian eh, beraz, eh, laro urte gibelera begiratuz. Uruipele, beraz mugako ere erria hor, eh, gogoan da, frankismo garai hori, nola, nola gogoratzen bai, da azkenean? Bai, prezeski hori egan dugu, eh, gogoan dela, zerrenta hainitz, ainitz kasu ezberdinak, baina gerlari lotuak bizikintuen urbiletik hemen Eh? eta gure arbasuek eta itamek aski eh, kondatu dauzki gute mm, orduko historiak, eta hainitz, hainitz etortzen txan, gure pelda hiesi Eta erran behar da, bazela hemen uidura, da badela ere, hemen digune hauetan eta mugabazte hauetan, uidura jenden errezibitzeko, eta hori aski azpimarratu dugu bereziki aurren eta gazte txo horien aitzinean, eh, jenden errezibitzeko, ostatularitza egiteko, hospitalite hori, ostatularitza egiteko, eta egera etxetan, e, ara, bortak dikiak zirela, horako jenderi, eta goxiarekin hildu zirelarik, e, jatera ukaiten zuten, e, eta behar e, eh, eh, gordeero, beren bizi egizkuan zutelarik, e, gorde ziren, aterbetzen eta hori biziki importanta da, erakusteare aurriri, eta ortako zeren, ortako zen gauza hori antolatua, aurriri buruz, eta erramerda beraz e, Nafarroako gobernuko gobernuko uh, giza eskubiden zuzen daritzak parte hartu duela hortan, eta horiek dutela uh, parte hasteko <clears throat> antolatu uh, omenaldi hori. Mm. Ure peletik beraz uh, nor urbildu da? Gure peletik beraz, uh, uh, uh, bezala ere <clears throat> hor uh, nintzan, eta mintzatu naiz, eta ere uh, aurrak, eskolako aurrak komintzatu ditugu ditera, e, eh, ikus dezaten eta entzun dezaten, aliek ere zer zen. E, eta, ara, erakaspen handia baitu, orako, mm. orako ekitaldi batek, eta aurrak, beraz, kantu zaizan dira, webleko uh, aurrek egin kantu, beraz, deren haitzenean, eta, ara, eta ere Michel Salvador Jorzen, uh, batzuen uh, emaiteko, eta, ara, hola, Ola irakan da, simpli simplia, baina arras ah, publikita, arras unkigarria izan da, zen eta gero bukaeran, beraz, uh, eh, Rofino Fernandez horren alabaka hartu du ditza, eta eskertu du, mila aldiz eskertu du erria, uh, eh, lagundu dugulakoz denboran bere, bere aita, eta hori aski azpimagatu du. Bai. Mm. Bera aita zena, eh? Ojo, mila batzuntan. Bera zena. Bera aita zena, bai. Bai. Eh, bai. Mm -hmm. bai. Eta, ba, zu ere erakasle baitzinen, bera eta aurrekiko ere uh, olako uh, gertakariak ojo ikusi duzu, bizka bat uh, erreakzio batzu, edo nola hartzen dute azkenen gazteek, zenta aurrak raiten dut, baina gazte eta aurrek. Hortzte dut, uh, gauzak zensitzen dituztela, bon, ez aurtipiek, eh, bon, gure eskoletakoak pia dira, eh, amar jameka urte, erbada zituzte gauza horiek aski ongi neurtzen, baina bazien uh, gehienak um, Nafarroatik etorriak zirenak, denak ziren uh, liseotan eta direnak, beraz, historia mailan, uh, gauza horiek segitzen dituzte, neurtzen dituzte, eta uh, bai, karsoki segitzen zuten, uh, uh, omen aldi hori agerida, bai, uh, uh, erakaspen horia, beren gain hartu dutela. Bai. Gero egan behar da ere simbolikoki gauza gauza beratza zela, zer eta utzi dauzki gute eh, botila batzu, botoila batzu, eh? bi botoila, horiek deitza dituzte askatasunaren eh, botoilak, eta horien barnean, botoila horien barnean, bat dira, mezu batzu, uh, batzu, eta bi uh, ieslari, uh, bi ieslari intzirenak, eh? ies, uh, eh, hortan uh, eh, intzirenak eta horien izenekin barnean. Eta galdegin daukute, beraz, hemen urepelena txikitzia botila horiek, elduen urte hartio. Nahi lukete, beraz, urtero, uh, eta nahi dugu uh, urtero, behiradin gauza hori. Mhm. Beraz, lan bat, eh, eramaiteko berdin uh, eh, urepelen uh, eh, gai horretaz? Edo? Mm, bai, bai. Uh, Prezeski, uh, bat eramaiteko eta prezeski haiba egira orai uh, POKTIFA programa baten barnean lanian, europar uh, programa baten barnean. Hor, uh, beraz, bat dugu etxibat Eh, zahar berrituko duguna, eta horren barriana nuke izan dadin xoko bat, izan dadin gela bat, izan, bat, izan dadin uh, lokale bat, eh, gauza horien atxikitzeko, legukotasun horien mm. atxikitzeko. Mm Aipatu zu justuki bi boteila hoiena eta azkenean eh, ba, bidean eh, hil zirenen eh, ba, izenekin eta era hildak izan zirenak, berreun batera hil zituzten bidean. Bai. Eta ba. oraindik gorpu ezurrak atxemaiten dituzte, azkenik duela, bai. duela bi haste. Eh. Bai, bai, orain ikerketak ari dira eta atxemaiten dituzte gorpuak, orain, no? Bai, bai. Beraz, eurte dut biziki... Ekitaldi polita zela, unki garria, simplia, mm. eta partikulazki gaz, gazten zategina, eh? gazteri buruz eta eh, oartarazteko eh, zer den eh, eh jenden, laguntzia, jenden errezibitzia, behar ordua uh, eta uste dut gauza horiek ere aktualitatean direla oraino munduan zehar. Mm. Hori da, eta funtsian guretzat ere, azkenean ondirela olakoak entzutia. Eta guretzat, gabe. <laughs> Michel Ernaga, beraz, urepeleko hau zapesa gurekin, uh, bezala, hor, irure bat ikasle, oinez, abiatu baitira iruñatik, hor, hastezkenean eta hostegunan uh, eh, urepelera heldu oroitzeko, duela, larogei laro urte, frankismo garaian, iruñako presondegitik uh, eskapatu zirenen presoen uh, oroimenez. Mirezker, gurekin egunik? Bai, mirezker zuheri.